الحمد لله بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فعليكم شكر الله سبحانه وتعالى nakumtakia rehma na amani في mtume sallallahu صلى الله عليه وسلم na darsa yetu ya Leo inshallah tuko katika mlango ya atayamum Tuliongelea mambo ya tahara, tukasema ya kwamba vitu ambavyo mtu anatumia katika kutawadha, uh, ah, kutawadha ama kujitairisha, tukasema ziko sampuli mbili. Ya kwanza tukaongelea ambaye ni alma, kutawadha ama kutumia maji. Sasa maji kikosekana tutafanyaje? Kuna badala yake ambaye ni tayammum. Leo inshallah tutaongelea hiyo. Atayammum katika lugha ni alqasdi yani kukusudia kitu na katika sharia ama katika maana yake katika istilah ni mashul wajhi wal yadaini bisaidi ala wajhin makhsusin yani kupanguza uso na mkono miwili kwa sifa ambaye ni maalum ambayo itatajwa hapa ndani wa huwa wa huwa badalun an taharati alma'i idha ta'addara idha ta'addara isti'maluhu yani hii kutumia mchanga badala ya kutumia maji ni ikipatikana udhuru udhuru ambaye ni ima kwa sababu ya kukosekana maji ama mtu awe ni mgonjwa hawezi tumia maji anahofia kutumia maji katika hizi hala mbili mtu anafaa kutumia mchanga badala ya kutumia maji fayakumu turabu maqama alma kwa hivyo katika hali kama hii mchanga inasimama mahali pa mahali ya maji bi an ya raf'a ma alayhi min al-ahdath kwa kunuia ama kuweka nia ya kuondosha hadathi. Mfano, mtu ameenda haja ndogo ama haja kubwa, udhu yake imevunjika kwa ajili ya ku, kujitahirisha ama ili aweze kuswali lazima afanye nini? Afanye atawadhi. Kwa hivyo kutawadha akishindwa e, ni mtu mwenye kufanya kutumia mchanga badala ya maji thumma yaqulu bismillah baada ya kuweka nia kitu ambaye inafaa afanye ni bism, usema bismillah thumma yadribu turaba biyadaihi maratan wahidatan yani kisha atakuwa ni mwenye kupiga ama atapiga mchanga mara moja kwa mikono yake miwili yamsahu bima jami'a wajhihi wa kaffaihi yani baada ya kupiga nayo ardhi anapanguza uso yake yote na mkono yake kiganja yake mpaka hapa fa in daraba marratayn fala bas almuallif anasema akipiga mara mbili pia hakuna shida hakuna shida kwa sababu kuna aqwal ziko ikhtilafat kama tulivyosema katika hii hadith katika hii kitab almuallif rahimahullah ametaja masala kulingamana na ile ambayo yeye anaona ni rajih katika kauli ile amechagua ile kauli ambaye anaona ni raji, hakujaza hapa ndani maqwali za ulama. Kwa hivyo yeye anasema kupiga ni mara moja katika madhhabu yake ambaye amechagua, lakini amesema ukipiga mara mbili pia haina shida. Qala ta'ala fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Katika hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mkikosa maji tumieni mchanga uh, kwa ajili ya kutawadha ama kuondosha hadathi. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي katika hii hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimepewa vitu vitano amba jambo tano ambayo hakupewa mtu, mtume yoyote kabla yangu Kama tunavyojua Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho, lakini anasema kuna vitu tano nimepewa, mtume yoyote kabla yangu hakupewa. Anasema kitu cha kwanza, nusirtu birru'bi masirata shahrin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapewa nusra juu ya uh, wale watu ambao anawapiga vita. Yeye alikuwa anapata nusra nusra ya hofu yani Allah subhanahu wa ta'ala anaweka hofu katika nyoyo za wale maadui yake ambayo wanaenda kupigana na yeye kabla hawajamfikia kwa mwezi mmoja wanakuwa na hofu hiyo hofu inasababisha yeye apate nusra juu yao waju'ilat liya al-ardu masjidan na ardhi yote ardhi yote nimefanyiwa ni kama msikiti yani mtu ardhi nzima ni kama msikiti wa tahura na ni tahir tena fa ayyuma rajulin adrakatu salam tu yote akifikiwa na salam falyusalli asali mahali popote, si lazima mfano mtu ako mbali na msikiti, yani anaweza sali mahali popote katika hii ardhi, isipokuwa kuna mahali ilitajwa katika hadith mtu hafai kusali eh, kama mfano mahali mba, kama tulivyotaja mahali ambaye ngamia inalala ina, inaishi mtu hawezi lali, kama makaburi. Kuna baadhi za sehemu zimefanyiwa istithna, yani haifai hafai mtu kusali katika sehemu kama hii lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hii hadith yani ardhi yote nimefanyiwa ni kama msikiti ni tahir. Mtu yote ambaye atafikiwa na sala basi asali mahali mahali ambaye yuko. Jambo la tatu ni wa uhillat li alghanaim, kitu ambaye ni amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakupewa mitume wote kabla yake, ni amehalalishiwa ghanaim. Ghanaim ni zile ngawira ama vitu ambazo zinapatikana baada ya kupigana na maadui wakawacha zile vifaa yao, mali yao, vitu ambazo wanabakisha. Hii ndio inaitwa uh, alghanaim. Hiyo pia katika umma zilizotangulia kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikipatikana kitu kama hii, inachukuliwa inapelekwa huko kwa, kwa mlima, kuna moto itakuja inachoma. Sasa hivi ndio itaisha, lakini katika hii umma Allah subhanahu wa ta'ala amehalalishia hii umma ghanaim wala mtahilla li ahadin qabli, haikuhalalishiwa kabla yangu kwa mtu yeyote. Jambo la nne ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa Uh, mitume wengine hawakupewa ni ashafaa. Hiyo shafaa ni ashafaatul udhma, ile shafaa ambayo ni kubwa, yani kufanya shafaa, yani kutetea watu siku ya kiyama ambayo yani jua iko juu ya watu, yani watu wamepata shida, kila mtu anasema nafsi nafsi, yani kila mtu akokocheka hali ambaye ni ya, ku, ya kushtua. Kwa hivyo kila mtu anangoja yani Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya nini katika hii hala, ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mwenye kusimama na kuongelesha Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu wahafifishiwe, watu wa peponi waende peponi, watu wa motoni waende motoni. Hiyo pia ni jambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa, mtume wengine hawakupewa wa an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma, na mitume walikuwa wakitumwa kwa watu wao, lakini ni, mimi nimetumwa kwa watu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa watu wote, Mwarabu asiyekuwa Mwarabu, wote Allah subhanahu wa ta'ala ametumwa kwao wa alayhi hadathun asghar lam yahilla lahu, yani mtu ambaye atakuwa na hadathi ndogo, ambaye hana wudhu, kitu ambaye juu yake siyo halali, ni ya kwanza an yusalli, hafai kusali mtu ambaye hana udhu. Jambo la pili, ay yatufa bil bait, hafai kutufu Kaaba ama hana udhu. Wa ay yamassa al mushaf, na kugusa ama kushika masahafu kama tulivyosema eh, almuallif rahimahullah anataja kauli kulengamana na madhahabu yake. Wayazidu ala man alayhi hadathun akbar Yani hii ni yule mtu ambaye hana udhu, ndio hizo vitu juu yake ni haramu: kusali, kutufu baiti na kushika mushaf. Lakini anasema wayazidu ala man alayhi hadath akbar, na yule mtu ambaye atakuwa na hadathi kubwa ambaye inamlazimisha yeye kuoga kitu ambaye juu yake ni haramu eh, انه لا يقرأ شيئا من القرآن hafai kusoma Quran. Mtu ambaye akona janaba akona hadathi kubwa, iwe ni janaba au hadathi yoyote ambaye juu yake ni lazima kuoga. Lingine ayalbisa fil masjidi bila wudhuin, na kukaa ndani ya msikiti mtu ambaye hana yani anafaa kuoga lakini hakuoga, ambaye ako na hadathi kubwa hafai kukaa ndani ya msikiti bila wudhuin, bila wudhu. Watazidu alhaid wan nufasa, hizo ambaye tumestaja ni yule mtu ambaye hana wudhu na yule mtu ambaye ako na janaba ambaye hakuoga na yule mtu e, yule mwanamke ambaye kona haidhi na yule mwanamke ambaye kona nifas inazidishiwa jambo lingine ambaye alla tasum hafai kufunga mwanamke ambaye kuna haidhi ama kuna nifas kitu ambaye juu yake ni haram ni antasum yani yeye kufunga lakini katika kufunga na sala pia bado yeye yale ambayo tumetaja bado bado juu yake ni haram lakini anazidishiwa kufunga yeye funga kwa hivyo tofauti baina ya sala na saum yeye analipa sala ah, analipa saum lakini halipi sala ile siku ambaye uh, inampita bila kusali yeye hafai kulipa lakini ile siku ambaye itampita bila kufunga lazima alipe wala yahilu watuha wala hafai mtu ya eh, mama mume wake kustarehe na yeye hii pia ni haram kwake wala yahillu talaquha wala kumtaliki kutalikiwa pia haifai lakini katika masala ya talaq wanasema kuna talaq bid'i na talaq sunni yani kuna talaq ambaye ni bid'i ambaye haifai yani ikitendeka inaweza pitishwa lakini mwanzo mwanzoni yani mtu afai kufanya lakini akifanya inaweza pitishwa yani kama hizo mtu kumtaliki mwanamke katika haidh, lakini kuna hadith dhahir ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametajiwa kwamba kuna sahaba alimtaliki mke wake akiwa katika haidh Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Abdullah ibn Umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muru, yani akamwamrisha am, amrudishe alafu ndo ampatie talaka aki, akiwa tahir. Kwa hivyo hizo ndo masala yetu ya leo insha ambayo inafungamana na uh, atayamum na yale vitu ambayo ni haram juu ya mtu ambaye kuna hadathi kubwa na hadathi ndogo ambaye kuna mwanamke ambaye yuko katika haidhi na yuko katika nifasi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk